ketemu karo Pak Eko. ceng dalu Mas Wilu ceng dalu Pak Eko. Aduh, sehat. Sehat-sehat mawon. Dalu Pak Eko. Wilujeng dalu. Aduh, aduh. Dados sami-sami sareng sehati Pak Eko. Iya Mas Ribon, kabar ribon. Mboten tenang langsung gal menapa Mas. Amin amin amin. Wonten lepat kula nyuwun sepuro Pak Eko. Semanten ugi kula Pak Eko. Kok tak tunyor anu tenan. Salaman iki pisan pindho wis cukup kok bolak Wong salaman niku kan ngraketne kekadangan, ngraketne silaturahmi. Dadi ben saya luwih akrab. Luwih ngoten ya. Oh, Aduh, Mas. Akrab. Wis awake dhewe wis kesuwen nak salaman terus gatel tangan kowe. Arep iki ben nyolot akrab Nyolot akrab. Niki daleme bapa manuk Bapak manuk sapa? Aduh. Bapak Edi Geyol. Edi Paping. Edi Bapak Edi Paping. Paping. Ah, Mas Edi Purwanto asmane. Purwanto nggih. Hmm. Edi Purwanto. Alhamdulillah guyub rukun sedaya warga dalu punika nyengkuyung hajatipun panjenenganipun Bapak Edi Purwanto. Purwanto, hajate tasakuran. Syukuran. gedheke rasa syukur ning pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Gusti Allah Subhanahu wa taala awet pira-pira nikmat sing wis ditampa karo Mas Edi luar biasa. Wah, jantenan kok, Mas. Oh, Wong sukses. Sukses. Hmm. tingkat tok. Isik timur. Isik enom. As, asli Banyuwangi niki. Rombongan jenengan ya? Alah, kula kula ngeten. Wah, duh Pak Edi ini sagete ndamel paping nggih kalih kula riyen. Mhm. Cara ngaduk paping jane kan biyen pencetak boto to dek iki jane biyen. Terus iki duwe skill yang lebih terus dek akhire iso dadi paping. juragan paping. Ora lek sing marai awakmu kowe iso carane ngaduk paping iki piye? Ya ampun jenengan niku pripun to? Kula niku mulai paping semen Hmm. Carane ngaduk iso? Lha garek ngaduk ya garek ngene tok, Mas. Saman kok takok caduk. ukurane. Ukurane iki lho. Lah nyapa diukur? Ora usah diukur Hmm. Lah piye? papeng sing gedhi-gedhi lah kene wong kene papeng cilik-cilik. Cilik-cilik sak bener. Banyuwangi niku papeng 3 kilo musuh petang kilo. <laughs> ora ukuran jenenge papeng kok 3 kilo. Ora umum. Ya berarti enggak enek ngono percaya iki lho. Lah ra umum berarti gak enak. Lah percaya mbok omongne iki lho kok iso. ngomongi sing nyata-nyatae. Lah nyatane jenengane Pak Edi Paping, Pak Edi Purwanto ki sukses karena beliau itu kerja keras nyambut gawene rina wengi paribasane sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah. Oh akorbat berarti Pak Edi termasukan. Lah sirah nggo sikil-sikil nggo sirah masuk jungkir balik ngalor ngidul. Kuwi paribasane lho. Piye Paribasane ki sirah dinggo sikil-sikil nggo sirah. Lah iya akorbat berarti. Ngono lho. Orang ngerti awan, orang ngerti bengi lho. Wah, oh, Pak Edi picek kowe berarti. Gua cakin Pak iki lho, ngelone Pak tapuan lambene juga lho. Mangel jejak omongan. Lah kowe kleru wae lah ngomong. Tegese leh gone nyambut gawe iki direwangi adus keringet. Lah apa nek banyu keringet to dikira. Ngene lho, maksud kowe. Mas Edi iki nyambut gawe keringete sak grontol-grontol. Wah, yo lah metune teko ndi kok keringet sak grontol-grontol. Keringet yo kakek yo tes-tes-tes ngono tok. Tegese nek nyambut gawe Pak Edi wi membanting tulang alah linu kabeh sumpah aku ah, tangan tak banting linu apa nek tulang karo wong SDM rendah SDM rendah ya ngono ta piye ta nyambet gawene Pak Edi ki mati-matian lho sik urip mbok pateni jane kocok apa pete kowe tak ketak tapuk lambemu lho ki bolaku lho kowe Kula ngomong mbok sing genah to. Ngomong angel to niki ngomong rendah-rendah. Sing selevel mawon. Selevel mawon. Ah. Niki mboten level e masalah wong TK e ditokne gurune kok. E. Mas Edi ki maksudnya ki Mas Edi keras ki nyambut gawe ini kerja keras, ah. kerja keras. Keras? Iya Berarti bentina ngualor ngidul ning keras ana apa piye ta? Piye ta Mas? Aku enggak ngerti loh Mas. Nyambut gawe gak ning kene yo. Ning keras sing ngapane ta ning keras? Anek pabrike ning kono ta? Nyambut gawe ini Mas tuh sirah nggo sikil-sikil nggo sirah. Aku rebat, aku rebat goblok. Kuwi bakul jamu. Ora ngerti awan, ora ngerti bengi. Picek kuwi jenenge. Wes ora samomongan rita. Adus kringet. Kecut. Mbok sumpah jajal piye? Jajal piye? Pun pun pun kersane lah. Ah, sing kenang ya, teman. Dalam meraih kesuksesan itu ternyata ora semudah apa yang kita bayangkan. Betul, penak, betul. Penak. Sopo ngomong ra penak? Loh, udu toge lah pas yo sukses. Lah, lah. Ya, ya kita juga sing penak. pekat kuwi penyakit masyarakat. Pekat penyakit masyarakat itu yang diberantas oleh polisi ora entuk ngono kuwi. Lah nyapa ora? Ngono kulino iki kulino udu togel weh. iya. Alah, wong ini nyontoh kaya aku ini. Lah, Pekat penyakit masyarakat udu togel. Tidak pernah. Alah, paling titip paling. Ah, banyolan lawas sih. Titip banyolan lawas. Ora tahu. Ora tahu. Ora Biasanya langan tenda. Alah, we rata tuku togel. Paling titip. banyolan lawas. Gak nyapa gue. Wong aku langsung bandarin adik. Oh, alah, gue bandarin toh. Eh, ada Pak Kapolsek dicekal bisa nih kemalah. Lo iki namung conto. Oh, wong lek isone sukses. Awake dhewe kan termasuk lir pamane. Asung lir akeh tumane. Dadi wong sing sukses ki kudune apa sing dilakoni? Tegese suruh blek itu. Asu turu dibleki watu. Jangkrik ngomong apa bocah iki. Iki ngomongne sukses sih lho. Sukses. Dadi wong ki nek pengen sukses siji. jumbo sing tak atur kayak orang semudah yang kita tekun. bayangkan. Nah. Kudu tekun. Ya Sapa sing gelem tekun mesti bakal ketekan. Sapa sing gelem temen mesti bakal tinemu. kunci kuncine wong sukses. Sampean roh Mas Edi berangkatnya dari Banyuwangi ke sini. Ya numpak harapan paling. Loh. Aduh. Lah piye to budal rono lah ya harapan to Mas. Tegese berangkate saka Banyuwangi nang aku. Ora kok langsung sukses. Direwangi guluk, direwangi kernet kendaraan. Lah, Lah ya lak nyolok aku cel cel cel ngono. Lah bekas, bekas apa? Bekerne jebule. Lah <laughs> ya eh, ngono. Maksudnya piye ta? Piye ta maksudnya sukses kunci sukses iki apa jajali? Loh, kunci sukses itu satu harus kerja keras, yang kedua harus disiplin, yang ketiga tekun. Kuwi lho kuncine sukses. Nah, alah nyapo kunci. Jawa, sukses kok ngono iki nyapo. Lah kuncine sukses apa? Kunci sukses pokoknya duwe bocah wedok rada ayu lak nyambut gawe tenanan aku. Ora tok mau wening bakul eh, eh, kopi no. Mbak Kristin iki Gue lagi tergoda omong kamu terus cemburu karo Mas Edi kok dikira Mas Edi dong Mbak Kristin ini ayu nek Mbak Kristin ini ngantek nyeluk Pak Le Ini e. apa? Kris sembuh gandring Ini kan sih pernah diurek Mas Pertil kok ngandane kudu enak wong ayu. Engko Mbak Lucy Iya no, seorang perempuan niku hebat lho, Bas. Hebat eh, e wong wedok lho nggon dia tetep kalah hebat karo wong lanang. Seorang lelaki itu kalau sudah beristri, sudah berumah tangga, hmm. tanggung jawabnya gede, hmm. tanggung jawabnya gede, abot dadi wong lanang iki. wong wedok abot dia ngeyel lho. Abot wong lanang. Loh, abot banget. Golek pangupa jiwa, golek duit, nggo nyukupi wong lanang sing nampan duwe sapa wong wedok kok ngatok kok. Eh. Lho, tapi wong wedok iki abot banget, Mas. Abot e wong lanang isone maidot tok kowe iki. Ya iya to wong lanang. Iya masak angkasinen dipaido. Paido. Masak umpamane kelegen dipaido. Paido. Gawe kopi eh, kepaiten dipaido. Paido. Tapi titen ana wong wedok lah kompor gas mbledos mati dhisik goblok. Wong wedok iya buat mangsamu sanggane tak bacok tenan kowe sisi wani karo wong wedok. Oh, iya iya. Wong wedok iki abot banget mas sanggane. Kuwi apa lak umpamane apa kiki? Oh meteng direwangi ngantek. perang cakil alah sabil sabil perang sabil kuwi paribasan toh nyawa lho mas alah wong meteng lho lorone tekan di lho eh perih alah perih apa tetep di loro wong lanang toh aku sunat pisane kapok kok lho kan jajal pindho alah wong wedok-wedok jare meteng loro babaran loro loro apa bayake lho umur rong minggu sikil wis gantol-gantol sing lanang kuwi lak bojomu kuwi nek aku kan ora eh ngono iki jenenge awakmu nyepelekke wong wedok lah kok saged ngono adat sing wis biasane nuwun sewu iki biasane lho. Dianggap ibu-ibu kuat bertahan lho. Biasane sing ndak kuat iki wong lanang lho. Lho lho. Kuat wong lanang, Pak. Sampeyan iku priben? Ayo, kuat wong lanang lho. Mosok sampean kok kuat wong piye? Kuat wong lanang sebabe apa? Sebabe. Kadang kala ibu-ibu iki mikir putrane, mikir oleh masak, mikir kebutuhan ora mikir wong lanang. Ning wong lanang nyambut gawe kalau mongso semangate lek cedhek karo ibuke, cedhek Berarti berarti ngono kuwi berarti sapa paling kuat? Wong wedok wong lanang? Ya wong wadon. Kuat oh. wong lanang. usung-usung paping ngangkati beras wong lanang ngangkati watu sapa nera wong lanang rasa wong lanang tak warai kowe tak yo to lanang niku kuat kleru iki bos e opo Eh, kleru sampean. Omonganmu iki kleru ning. Nggih, ngono aja dadi lurah. Lah iya. Duh, masyarakat iki kan ngene. maksude antara wong lanang karo wong wedok. Ora umpama. saiki kan eneng gender kesetaraan. Lah nyapa wong wedok nggawa gender bareng? Lah iya. Wong wedok apa Ampun manuk yoga kowe gender digawa. Ya diterusno aku gak wong-wongan. <laughs> ngomong apa kok gender iki lho. Lah rumangsaku ki rumah tangga kaya Mas Edi Paping okay. karo Mbak Kristin. Kuwi sepinter kekuatan Mas Edi. Lek manajemen keluarga Mbak Kristin ki ndak pinter. Entek ajur Mas. Tapi Jadi wong wadon kuwi luwih kuat mempertahankan rumah tangga timbang wong lanang. Lah alah sapa sing ngomong? Wong wedok niku ora konsisten, isih konsisten wong lanang. Iki lho sampean kula ngomong sampean. Sebabe apa? Wong wedok niku gak konsisten. Misalkan wong wedok umur 20 tahun yeah. ditekoki, wis sampeyan nek golek bojo milih sing piye? Hmm. Nglak aku milih sing ganteng. Hmm. Umur 20 tahun. Oh. Umpamane 20 ditambahi umur Umur selawe. Selawe. Kowe nek golek wong wedok iki umur selawe pamane, ah, Bang. Wong lanang. Kowe wong wedok Kowe nek golek bojo milih sing di, aku golek bojo milih sing mapan. Oh iya. Eh. Umur selawe. Sing 20 ganteng, sing ah. selawe mapan. Mapan. 30. 30. Kowe nek golek bojo milih sing di, Aku milih sing sugih. Eh, 30. Ah, petang puluh, Petang puluh. Aku milih sing sukses. Ah. Umur 50 golek bojo milih sing di, Aku milih sing setia loh. Dewe-dewe. Lah lanang. Wong lanang golek bojo Kowe nek golek bojo milih sing apa? Ya sing ayu no. Sing ayu. Ah. Umur puluh ayu. Aku ayu. telung 30 golek bojo milih sing ayu. Sampeyan umur 40 golek bojo milih sing apa? Apa? Ndang. Aku kok gepaten paten to, Su. <laughs> Rendang ya. dah. Iya, aku iya. milih ayu, konsisten. Seperti sing ayu. Ayu dah. Ayu. Iya dah, kandani. Ya, tapi lah kelaru loh mas. tadi nek wong wedok umur petang puluh masih milih sing sukses. Eh, Sampean saya kadang kalau enak loh, sing umur rong puluh. Nah, aku milih sing tua eh, ngono. Lah tua kan tapi sukses. Sukses, iya. penting kan sukses bos. Hmm. Berarti milih sing ayu. Sing ayu berarti. Pamane Mbak Elis kan Wongnya ayu. Cantik lah ndak ndak. Cantik. Sama sukses nambatan. Sukses nambatan. Hah? Sukses nambatan. Sukses. Nah, berarti Sukses. Iya. Loh, piye to maksud begini? <laughs> aku takut, Aku takut sing paling ayu kene iki sapa? Nggih. Sing ayu ra Mbak ayu napa mboten? Mbak ayu ta? Berarti pilihannya sampean. iya, Kalangan umum ki ya wis menyatakan. Menyatakan, nggih. Iya. Awake dia milih karo seseorang, ora bentuk dari postur tubuh dan rupa. Heeh. Ah. Loh, ngene iki aku mengatakan sindanku ora mung Mbak Elis. Iwang. Lah, ayo. Yo lumayan eh, lumayan. Yo nutup-nutupi tok. Ya iki ayu, iki ayu. Lho aku masuk dikek iki limo, tetep pilih iki seger kok. tetep aku yo cara aku yo tetep ngono. Nek saiki tak pilih Mas. Lho, awak. Sik sik to. Kowe milih Mbak Elis kena. Ning lek aku padane milih Iwang. Kowe yo aja nyalane wong aku kesenengan ki dhewe-dhewe. Lah sampeyan sing nyalane. Sampeyan nyalane awakmu. Wong awakmu ora bener kok. ini nyapa? Nyapa lo nyalane? Apa aku gurumu apa hmm, piye? Aku ora apa aku dagelan omongan. Lek pilihanmu mbak. Lah nek sampean milih wong wedok ayu mamane niku didelok saka napane? Napane? Sampean. Wong wedok ayu didelok saka napane? Milih saka napane? Wajahe napa napane? Wajahe sampean napane? Ya keseluruhan no. Terutama napa? Wajah. Wajah. Wajah. Ah, salah. Leru. Nah aku ndelok wong wedok niku tak delok saka bokonge. Bener, lho, kok iso bokong, Dik? Lah sampean wajah tau sing mbak pilih? Hmm. wajah diwalik apa gelungan gelungan oh, lah bokong diwalik asik ah. pingko pingko lah eh nur sewu eh dong tak bayar nih eh. Iki bapaknya Pak Eko milih wajah, wajah. Eh, eh diwalik gelungan. gelungan. Lelak nuan saya, Pak. Bokong. milih bokong. Diwalik. Lelak udah paping, tok. <laughs> Masuk. Aku kok ge paten ya. Paping ora iki ngomong-ngomong Mas. Tapi survei membuktikan Pak Eko. Oh, seorang lelaki kuwi nek saya sukses, saya sugih, hmm. niku saya nakal. Sopo Wong lanang ki nek saya sugih, saya nakal. Tapi nek wong wedok, hmm. saya nakal, saya sugih. Oh iya gen aku enek telu ngono gitu. Rono ye 75 gelem ra ngunut. ngunut Niki, aku deki neng kono satu yang suwita akhir lepo ya. Alah alah, rancane ya umur petang puluh. Satu sampean yang pinten? Suwita deku dua. Jam pinten? Ya sekitar jam sepuluh sholat. Alah berarti sisaku dek dek. Loh, ya jam pira? Jam walu aku ngero. Eh, rono jam telu lima lah saya ugo kloso. Eh, iki ngomong-ngomong soal kesuksesan. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Niki Mas Edi Paving Mas. Sukses. Dalam hal kesuksesan wis berhasil. Luar biasa. Saiki mung duwe kesenengan panjenengane. Okay. Kesenengane padha karo aku babakan manuk. Lho. Lah. Remen manuk ta, Pak? Lho, piye to manuke andalan-andalan kok ora. Manuke sampean ageng napa alit? Alit apa kang jenengan? Lek manukku ndak mesti sosoke sing omah nek sing gedhi ya sosoke ya cilik. ya delok jame lho, Dik iki. Manuke delok jam. Niku manuk niku saiki sing paling larang niku manuk napa? Lek manuk niku ora mergo saka larang, ora mergo saka apa jenis manuk ning piye tampile waktu lombane. Niku pripun to, Bos? Ningali ngoten pripun to? Manuk niku ketan. Sampeyan lek ndelok wong adu manuk, suarane, Mas. Renorno, eneng eh, padahal nomor 5. 5 dipandang pandang 5. Terus enek sing anu bandingan, bandingan. Bandingan dadi mek bandingkan. Kowe gelem tak banding ning karo manukku? Lah lah lah. Nyapa banding ning karo manuk iki lho kowe. Manuk napa? Manuk kutut ta? Manuk kutut napa? manuk kutut ngereke lak dhuwur. Hmm. Ngerek mundhek ngono. E. Lah kapanane dhuwur ilang norane dinti kok. Ayo, terus Mas. Nggih, monggo niki labete niki ditokne niki. Komplit niki waranggana. Hmm, Wah, luar biasa. Pak Eko iku e kondang. Pak Eko dalang kondang dasare laris, waranggonane ya ayu-ayu, nom-nom suarane apik-apik. Mulakno lek panjenengan nyebutne salah satu di antaranya Mbak Eli sapa Mbak Iwang aku ya ndak mau. Semuanya yang saya tampilkan di sini